Later het David die Filisteine heeltemal oorwin, en hulle was toe te zwak om weer die mensen van Juda te bla. David het ook die Moabite oorwin. Hy het hulle in rye langs mekaar op die grond laat lee en hy het die rye met de maatlijn gemeet. Hij het twee maal met die maatlijn gemeet en dan het hy die manne laat doodmaak wat daar gelee het. Dan het hy weer een maal met die maatlijn gemeet en hy het die manne laat lewe wat daar gelee het. Die Moabite moest voor David werk en hulle moest belasting betaal vir hom. David het na die Efraat rivier gegaan om zijn gedenksteen weer reg op te sit. Hy het verhaal dat Eeser, sien van Regop en koning van Soba, oorwin. David het 1700 mannen op paarde en 20.000 voedsoldaten gevat van Hadad Eeser. David het al die paarden sy laat afsnij, die paarden wat die oorlogkarre getrek het. Hij het net genoeg perde laat oorblij om 100 oorlogkarre te trekken. Die Arameers van Damascus het gekom om vir koning Adat Eser van Soba te helpen, maar David het hulle oorwin en hy het 20.000 van hulle manne doodgemaak. David het manne by die Arameers van Damascus laat blij om wacht te staan. Die Arameers moest vir David werk en hulle moest belasting betaal vir hom. Die Heere het vir David gehelp al waar hy gegaan het. Die ambtenare van Adat Eser het gouwe skulde gedra. Tabit het die skulde gevat en hy het het na Jerusalem gebring. Tabit het baie brons gebring uit Betag en Berultai. Dit was twee steden van Adat Eser. Koning Toi van Amad het gehoor dat David vir Adat Eser oorwin het. Daarom het Toi sy sien Joram gestuur om koning David te groet en om hom geluk te wens omdat hij oorlog gemaakt het teen Adat Eser en om oorwin het. Daar was voor een baie maal oorlog tussen Toei en Adat Eeser. Toei het vir Joram presente gegee om saam te neem vir David, silver, goud en brons. Koning David het hier die presente ook aan die Heere gewaai. David het voorheen ook die zilver en die goud gewaai wat hij gevat het van die ander volken wat hij oorwin het. Dit was die zilver en goud van die Arameers en Moabite en Ammonite en Filisteine en Amaleite en wat die goed wat hij gevat het van Adat Jezus sien van Rechop koning van Soba. David het beroemd geword toe hy 18.000 Edomite in die Soutvallei oorwin het. Hy het hulle oorwin nadat hy die Arameers oorwin het. Hy het manne by die Edomite laat bly om wacht te staan, al in die land Edom, en al die Edomite moes werk vir David. Die Heere het vir David gehelp al waar hy gegaan het. David was koning oor al die Israëlieten. Hij het reg en goed gedoen aan al sy mense. Joab sien van Syria was die hoof van die leer, Joosafat sien van Achelet was die hoof van al die ambtenaren, Sadok sien van Achitub en Achemelek sien van Aplotar was die priesters en Syria was die secretaris. Benaja sien van Jojada was hoof van die soldaten wat die koning moes oppas. Davidse seens was priesters.